ebyaba levita esura ya 10 na mukaga ekiro kyenyatano oro batabani baaroni baongeire omukama omuliro guli kuzira akabaita omukama agambira musati ogambire aroni murumuna wawe ataziza kuta mumwanya gutakatifu omurutimbe omu maishogentebe yobuganizi eli asanduku ataija akafa haruokuba ndabonekera omukichwi eiguru yentebe yobuganize egyo ekiriwo aroni ataye ati omumwanya gutakatifu haije nebuguma yenu miyekiyongo Kenya tano yobufu nempa ya yentama yekiyongo kyokuokibwa ajwale enyambaru ntakatifu ya kitani nesuruwale ya bukondo ayekome omuyondo gwa kitani nekiremba kya kitani ebinibyo bidwaro ebitakatifu kuija kubidwara abanze ayoge omunteko yabaisiraeli ayemu empire zembuzi ibiri zekiongo Kenya tano yobufu nempire yenta mayekiongo kyokokibwa Aroni aonge enumi yekiongo Kenya tano yobufu arwa wenene ayeyatirire wenene nenjuye aho akwate embuzi zombiri aziteke aziteke omumaisho gomukama a mulyango gweyema yomuterano awaroni atomerere embuzi zombiri eitomerera limo lyomukama eitomerera erindi lya azazeri Aroni alete embuzi eyatomererwa ekabayo mukama agionge ekiongo kenya tano yobufu kyonka embuzi eyatomererwa ekabaya azazeri eretwe nerora omumayishogo mukama kugigirirawo enyatano ebone kutaishulirwa omwirungu ege wa azazeri Aroni atambe enumi ekiyongo kyenyatano yobufu arwa wenene ayeyatirire wenene nenjuye aite enumi ekiongo kenya tano yobufu arwawenene akwate ekiotezo kyamakara gomuliro aga arutale eliyo mu maisho gomukama nibikamato bibiri byobunuma biri kunukage obuseirwe kurungi akitaye omurutimbe obunuma abuteke omumuliro mu maisho gomukama niro omwika gulikwera gobunuma gurashweka entebe yobuganyizi eri asanduku yendagano atalija akafa ayiyo bwamba bwenumi abushayimuze orukumulwe emirundi mushanju omumashogentebe yobuganyizi awo aitembuzi yekiongo Kenya tano yobufu eyabantu ataye obwamba bwayo omurutimbe abugire nkoko yagira obwelumi abushayimulire entebe yobuganizi eiguru no mu maisho gesha nduku yendagano niko arayatirira atyo omwanya gutakatifu arobu agale wabaisiraeli narwenshonga yentambara zabo amafugabo gona kutyo abeniko agirira atyo eyema lyomuterano eliri omurusisira rwabo omukwagara kwabo atakuba muntu omuyema alyomuterano orwo arataamu kwatirira omwanya gutakatifu kuturuka oro arashohora yamazire kugira enyatano arwawenene wenene na arwenjuye na arwente koyona ya Isiraeli ao ashohore ajia rutale eli omumaisho gomkama agiatirire ayeo obwamba bwenumi nobwembuzi abuteke amaembe garutale kugizingora agishayimulire obwamba nabushayimuza urukumurwe emirundi mushanju agiyasirire agiyeo obwagale bwa Isiraeli embuzi yokwetweka entambara Oru Aroni araba yamazire kwatirira omwanya gutakatifu neyema lyo muterano na arutale alete mbuzi elikulora ateke mikono ye yombiri amutegwe mbuzi elikulora agigangbireo ebibi byona bya Isiraeli nentambara zabo zona amafuga bogona abiteke amutegwe mbuzi agitayishurire omwirungu agikwasize omuntu atekatekirwe embuzi erayetweka ebibi byabyo byona egire omwirungu abeniyo agitaishurira Awaroni ataye omuyema lyomuterano ajure ebijwaro bya kitani ebyo yaba ajwete oroyata omu mwanya gutakatifu abisigemu ayogere omu mwanya gutakatifu ajware ebijwaro bye ashohore aonge ekiyongoke ekyokwokibwa nekiyongo kyokokibwa ekimbaga ayeyatirire nokwatirira embaga ebishajubye kiyongo Kenya tano yobufu abyokeze eiguru ya rutari naye atayishulira azazeri embuzi afule emyendo ye amale ayoge aoniro yakutaa omurusisira kandi enumi yenya tano yobufu nembuzi yenya tano yobufu ebyo ebyo bwamba bwayo bwatekwa omunda kugira tano omumwanya gutakatifu zishozibwe enja yorusisira empuzazo nenyamazazo namashagazo byokesibwe omuliro nogwo arabyokya afule emyendo ye ashube ayoge aoniruo yakutaa omurusisira enyatano ya buli mwaka kibekira girokeira liona alinywe oko akirokya 10 omumwezi gwa mushanju Mweshase maramu takora mulimo alika bamutaka anga muizi arabafurukiragam aro kuba kireki mura gwirirwaga enyatano kubasirira mwere omumayishogo mukama muruge omumafu ganyu ni sabato enkuru yekyosi nainywe mweshase kiragiro keira liona omkuwani enkuru amajuta mara atende kirwe kusikiraishe akole enyatano ajwete bijwaro bitakatifu bya kitani ayatirire atakatifu ayatirire neema yomuterano na arutale kandi ayatirire nabakuwani nabantu bona benteko ekikira kiragiro alinywe eira iliona abaisiraeli batirirwe limo omumwaka arwa mafugabo gona Musa akora nkoko mukama ya muhangira